як вона вже відчиняє задні дверцята. Сідайте тут зі мною. І коли я мощуюся, киває водієві. В аеропорт, будь ласка, мабуть, краще Березовою вулицею. Та ви добре знаєте наше місто. Ще б не знати. Майже вісім років тут прожила. А до Томська давно переїхали. Та вже шість років буде через два місяці. Чоловік поїхав, йому там кафедру запропонували, ну а нитка за голкою тонку ниточку, либонь. Не кожна голка потягне, думаю я, маючи на увазі її енергійну вдачу. Коли мають судити того водія? питає вона. Сподіваюся, Галю про це повідомлять? Звичайно, якщо тут буде, то сповістять. А що, хіба можуть і не судити? Розслідування покаже. Слідство справи водія ведуть працівники Державтоінспекції ухиляюся я від категоричної відповіді. Мені доручено лише з'ясувати деякі обставини, зв'язані з загибелью вашого брата. Але ви, мабуть, знаєте, що він, як показала медична експертиза, був дуже п'яний, коли потрапив під машину. Казала мені Галя, та все одно, хіба ж п'яного можна безкарно давити? Звичайно, ні. Але буває, що в таких випадках шофери не винен. Мій завжди мовчазний Федір Іванович, не відриваючи погляду від дороги, киває головою. Та ви ж, Антоніна Васильівна, і самі, як я зрозумів, маєте машину. Так, і службову, і власну. Нещодавно я на права здала, раптом похваляється вона. Звичайно, буває, що й пішохід винен, але. Ну, в нашому випадку статистика мало допоможе. Слідство мусить незаперечно встановити всі конкретні обставини саме цієї справи. І тоді. Та це зрозуміло, каже вона вже не таким войовниче задирливим тоном. Глибоко зітхає. Треба ж, Антон на фронті був, у страшній ситуації потрапляв і навіть не подряпав, а тут що й казати. До чого тільки не доводить людей та клята горілка. Вона сумно хитає головою і раптом зовсім іншим, звично рішучим тоном. Ні, все таки Галя, сама багато в чому винна. Галина Овер'янівна не приховує здивування. А що ви думаєте? Ні, не пив, ще й як. Але зуміла ж його на місце поставити. Постановила пити тільки вдома. З товаришами хочеш? Запрошуй до нас. А як десь у компанію треба. Будь ласка, тільки разом зі мною. Це ж зовсім інша справа, розумієте? По-перше, як удома, то чоловік завжди добре закусить. А потім, як я помічала, що йому вже забагато, то непомітно його чарку сама випивала. То добре, коли дружина може в такому скрутному випадку виручити, сміхаюся я. Можу. До речі, коли ще в Клепарівську жила, то я й Галі. Те саме радила, а вона, щоб я, мовляв, сама його горілкою труїла, не буде того. А могла, могла приручити. Антон після тієї вертихвістки першої дружини одружився з Галею, то слід її цілував, щодня на роботу і з роботи проводжав. Він же лише технікум закінчив. якраз перед тим, як із Галею побралися, в будівельний інститут на заочне відділення поступив. Мій ще допоміг йому. Але коли ми переїхали, Антон залишив вуз, з другого курсу пішов. Не зуміла Галя наполягти як слід, м'який характер у неї. Машина з'їжджає на головну площу перед аеровокзалом, гальмує біля головного входу. От спасибі виручили, а з таксистами клепарійськими мусите щось таке зробити, дає мені останню указівку. Ге, ось вам, коли будете в Томську, дзвоніть, заходьте. Вона виймає з сумочки і дає мені свою візитну карточку. Там і адреса. Бувайте здорові. Знову по чоловічому тисне мою руку і, спритно, як на її солідну статуру, вискакує з машини. Я їй вирішив не розповідати про передсмертний братів лист. Уже шість років минуло, як вони живуть у різних містах. Що вона може знати про обставини, які спричинилися до самогубства? Або могли причинитися, а даремно вносити сум'яття в її душу ні до чого. Дивлюся на візитну картку Феофанова Антоніна Васильівна.